Kinabuhing dagat nun. Dinhining kabus kong barong-barong daplin sa baybayon. King uyamot nga binuhat nga sa dagat lamang naglaom. Naglantaw sa laod ug naghanduraw sa kinabuhing dagat nun Kinabuhing timawa sa dagat na ulipon. Mangingisda ako nga sa katawhan nagpakaon. Adlaw o gabi naning kamot aron masudlan kining tiyan nga gigutom. Pakigpugno sa dagkong balod taliwala sa laod nga malawom. Labyog sa pasol, bira sa pukot, andam sa pana, dayong og salong. Ay, pagkatamis unta sa kinabuhing dagat nun. Kung ang nagkuha sa sudan maunta ang mukaon. Tili lalim ang pagpamasol, pagpamukot o pagpanawm. Sa adlaw gabiing pagpanagat, ang kuha igo rang pamugas, wa na'y sudanon. Nahurot na ang isda tungod sa dagkong panagatan nga may kompetensya sa among pubring panginabuhian. Gihurot pa nila ang isda, giguba pa ang kinaiyahan. Ay, pagkapait, kay kami pang gagmayng mangingisda ang pasanginlan. Ang balaod nga unta manalipod kanamo, nagapikot naman hinuon. Fish sanctuary, itluganan kuno sa mga isda. Ang dagat dili patugawon baybayon kuralon, walay pasudlon. Asa naman lamang kami niini paingon. Kabaybayunan dili na padungguan. Mabaho kuno ang dagat, mahugaw ang resort sa adunahan. Giangkon nga kininila gihimong kaliguanan. Nawagtangan na kami karon sa among kapanginabuhian walay pulos ning katilingban. Ang bagang duot sa katawhan, ang gobyerno nag-alagad lamang sa mga langyaw ug sa pipila. Ang bagang duot sa katawhan, mamumuo, maguuma, ug mangingisda wala tagda. Gipigot na hinuon sa mga kontra katawhang balod nun ug mga palisiya. Kikinahanglan na nga kita mga katawhan makiusa. Makigbisog alang sa kagawasan ug tinuod nga demokrasya. Ilisan ang gobyernong nag-alagad lamang sa langyaw ug pipila. Ug tukuron ang gobyerno sa katawhan nga may sosyalistang perspektiba. Apan kulang kini kun paghanduraw lamang ang atong buhaton. Ang katawhan kinahanglan tang pukaon, hugpungon ug palihukon pag-asdang ug pagdaog sa gilunsad natong rebolusyon. Aron ang gidamgo tang kaangayan sa hingpit natong maangkon.